มีใครสงสัยไหมตีทำไม有谁有怀疑吗？啊，这个要为什么啊引引进？那个心音下底跑到那个声音那里。ใจก็วิ่งไทีเสียงอดีแล้วนะฟังมีความสุขมีคมสไม่เสียงหนึ่งเสียงแต่ แต่ใจเรา มันรู้สึกหรือว่ามันนึกคิดแตกต่างกันนะ看到吗？一个声音，但是我们心会有很多的情绪。ไม่มีอะไรผิดถูกนะ แต่ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะ没有什么对什么错，只是要我们知道它它那样的状况。นะนั่นคือคือธรรมชาตินะ ขาแสดงอะไรขึ้นมานะนะ แล้วเรารับรู้อย่างไร เรารู้สึกอย่างไร เราก็รู้ซื่อๆ ตรงๆ ที่ที่กายที่ใจของเราแน่แหละนะ它自然的升起怎么样的状况在我们身体和心上我们只是要自然的知道它ถ้าเรารู้ซื่อๆเฉยๆเนี่ยมันทุกไหม当我们只是知道的时候能能会苦吗 ไม่ทุกเนาะมันก็เฉยเฉย มันก็แค่ก็แค่รู้นะ不会吧不会苦吧就只是知道มีความสุขก็รู้ว่ามีความสุข有快乐要知道快乐有快乐หรือเห็นใจเราวิ่งไปหาเสียง ถ้าเราก็แค่รู้ว่าใจมันวิ่งไปหาเสียงอ่ะมันก็จบ或者看到心跑到那个声音去也只是看到它 看到他跑，那就结束了。หรือถ้าใจมันสงสัยถ้าเราแค่รู้ว่ามันสงสัยมันก็จบ แต่ถ้าเราไปคิด หาคำตอบให้กับมันเนี่ย มันจะไม่จบ或者我们心有怀疑，我们只是要知道心有怀疑，不要不要想，不要啊思维找答案。แต่บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ สมมติถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะรู้เฉยๆนะ但是有的时候升起的状况，如果比如说是一个问题，那也比较难难的，只是知道，对不对？ถ้าเราเห็นเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็มันก็จบนะ如果我们能看到它只是一个状况，那就好了。嗯。 แต่คนส่วนใหญ่นะ พอมันเกิดปัญหากับชีวิตนะมันก็หลงไปคิดจนกระทั่งกลายเป็นความทุกข์นะ但是一般人呢，当初哦，在生活上升起了问题，一般就是迷着思思维，然后就变变成苦。嗯，ถ้าคนที่มีธรรมะนะ จะแยกได้ว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่ง ความทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง 理啊、理解法的人就能会分分开，就是问题是一个部分。ปัญหามันก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขูซื่อลิ้งไวก็ปูเฟนไม่เอาปัญหามาเป็นความทุกข์อ่า不要不要拿不要把那个问题成为苦เช่นยุงกัดเนี่ย ยุงมันมีมันมียุง เนี่ยเราอาจจะมองว่ายุงคือปัญหาก็ได้นะ比如说蚊子咬你啊，这里有蚊子啊，有的人可能想蚊子是一个问题。แต่ยุงมันคือความทุกข์ไหม其实蚊子是苦吗？เพราะเราไม่ชอบยุงนะ มันเลยทุกข์ใจ 是因为我们不喜欢蚊子，所以就会苦หรือยุงมันกัดนะเราก็ไปคิดว่ายุงมันกัดเราเราทุกข์เพราะมันกัดเรานะ或者蚊子咬你的时候，你就想蚊子咬我，还有我。นะเขาด่านะเขาด่านะถ้าเรารู้สึกเขาด่าเราเนี่ยเราทุกข์有人骂的时候 如果我们觉得他骂我，那是会哭。หลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยอุปชาไม่ทีที่ท่านเยกิจ啊，หลวงพ่อประสิทธิ์长老是我，就是第一个寺庙他我我出家的寺院。嗯，แต่ก่อนนะท่านไปเดินบิณฑบาตนะชาวบ้านใกล้ๆวัดก็ด่าท่านนะเขาไม่ชอบท่าน 他去托钵的时候，啊、寺寺院寺院附近的农村人不喜欢他，就骂他。ตอนตรงไปผ่านหน้าบ้านเขาเขาก็ด่า当当他去托钵过他们的家，啊、那个那些人就出来骂。เดินกลับมาผ่านหน้าบ้านเขาเขาก็ด่า。回来寺院的时候，他们也骂。嗯。 ท่านก็เดินเข้าไปหาก็เลยอ่า我的长老就到他们那那些人啊找找他们อืมเดินเข้าไปทำไมไปจับแขนเขา然后就拿他的手手臂对เราคิดว่าเป็นไง มีเรื่องกันแน่ไหมมมมีีกาจจยะไ่你你感觉怎怎么样？他จ้ามา ท่านเดินเข้าไปจับแขนเขาแล้วก็ถามว่า มึงด่าใคร然后就拿他的手臂问啊我的长老问你骂谁เออไอคนด่าก็ว่า ก็ด่ามึงนั่นแหละ那个那个农村人那个家人就说骂你呀หลวงพ่อท่านก็บอกว่าอะไรดีแล้วด่ามึงอย่ามาด่ากูแล้วกัน好吧 骂你不要骂我，那好，那个长老说。แล้วท่านก็เดินจากไปไอ้คนด่าก็งงอะไรวะกูกูด่ามึงแต่แต่ยังว่าไม่ใช่มาด่ากูนะแล้วหหลลังจจจาากก้็เแว่อคะรย长老就走开了然后那个骂的人就很很发懵因为其实骂长老骂骂你就是骂长老但是到底就是骂自己嗯那 เพราะว่าอะไรเพราะหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านไม่ไม่เอาคำด่ามาเป็นมาถูกตัวท่านนะเนาะเพราะ因为什么呢ร为长老没有没有拿那个骂的语言就是成为我อันนี้แหละคือคำสอนสูงสุด ในพุทธศาสนานะ ก็คือการเห็นสิ่งต่างๆมันไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนนะ อืม就是佛教最高的法就是 看所有的事情是无我的。嗯，就是，คำด่ามันไม่ถูกตัวท่านเพราะว่าท่านไม่เอาตัวตนไปรับ。啊，长老没有我来接受那个骂，所以那个骂也不能啊接触他的他的身他的心。嗯，我父康乾呐，他曾经教过我，嗯。啊，甘田长老也有教过，差不多一样。嗯。 มีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟัง有一位师傅告诉的ท่านบอกหลวงพ่อคงเขียนท่านสอนว่าเนี่ย คนเราเนาะปกติเวลาสมมติ ถูกถูกความทุกข์หรือว่าถูกอะไรสิ่งเช่นเอาสมมติง่าย เช่นคำด่าเนาะคำด่าเนี่ยมันมาถูกตัวเราเนาะ อืม พอเรารู้ทันเราก็เราก็ปล่อยออกมา อ่า一般一般人 就比如说骂吧，那个被骂的时候，就好像那个骂的啊、呃，那个语言就跟着黏着在我们在一起。แต่แต่ก่อนคือมันมันยึดมากนะมันมันค่อยรู้มันค่อยมันค่อยปล่อย很执着的很就黏在一起嘛อืมต่อไปถ้าเรามีสติมากขึ้น แตกปุ๊บนิดนึงเนี่ย มันหลุดนแตกปุ๊บนิดนึงมันหลุดนะ当我น 有更多的决心的时候，那那个骂接触我们心，它就会啊走开，它就出离开分离。ดีไหมครับแต่ต้นนึงเนี่ยอ่าหยุดละแต่ต้นนึงอดล一点点的啊接触就分离了，好不好？เนี่ยท่านก็ว่าโอ้อันนี้ก็ดีมากแล้วสุดยอดมากแล้ว 师傅就说哦这是很好的了嗯ืมแต่หลวงพ่อบอกว่า ยังมีสุดยอดวนี้อาาเีย就说有更好的嗯คือสมมติแต่ก่อนมันยังมีนี่นะคราวนี้ปุ๊บมันไม่ถูกมันไม่มีตัวนี้มารับ就是有那个有骂来的没有我去接受一点点也没有接触到มันเรียกว่าทะลุนะ ทะลุ就你超过了คือมันไม่มีตัวตนนะเข้าไปรับนะ就没有我呃去接受อันนี้นะคือคือปัญญาเนาะมันก็คือแต่จริงมันจะให้คิดว่าไม่มีเราตอนแรกมันไม่ได้ แต่มันก็ค่อยๆฝึกจากการเนี่ย พอเราไปยึดปั๊บเรารู้ว่ามันทุกข์มันหนักมันก็วางนะ这是叫智慧但是一开始呢我们也不可以 就是用思维的思维在想啊，所以我们要先知道，就是他已经接受了，要知道，然后慢慢的放下。啊，然后กลับไปพอมันแตะปุ๊บอ่ะอ่ะมันก็หลุดแตะปุ๊บมันก็หลุด以后就会很快接触了，然后很快的放下，接触了，很快的放下。ต่อไปเนี่ยเราก็เห็นจิตจิตที่มันไหวปุ๊บมันยังไม่ทันแตะนะแค่ไหวไหว 有有一点点的动，但是那个好像还没接触，只是心动而已。ต่อไปเนี่ยจิตผู้ดูก็อยู่ต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ต่างหากในคนละส่วนกัน以后就分离了，就旁观者只是看看的，还有那个要看的事情就是另外一个部分。อ่ามันก็จะเห็นว่าที่จริงไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็แค่เกิดแล้วก็ดับมันไม่มันไม่กระทบกัน 所以所有升起的状态只是升起，然后灭去，他们没有接触。嗯，นี่แหละมันจะเห็นว่าปัญหามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเช่น ร่างกายมันมันแก่ร่างกายมันไม่สบายมันก็เป็นเรื่องของร่างกาย那我们就会分离啊，就是啊不，就是一般就一个部分一个部分，比如说 啊，当身体老的时候，身体老是一个部分。嗯，มันก็เป็นความทุกข์ของกายมันก็เป็นปัญหาของกาย แต่ไม่ใช่ปัญหาของใจไม่ใช่ความทุกข์ใจ这是身体的苦，身体的问题，而不是心的苦，不是心的问题。เนี่ยมันจะมองเห็นแม้แต่บางที เราปฏิบัติธรรมเราอยู่กับโลกเนาะมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องของโลกนสารพัดอย่าง 虽然我们修行，但是我们在世间啊，世间上一定有很多问题，可能有工作的问题或者什么的。很困难，我，我们很多人，为什么遇到问题，为什么遇到困难？有的人会抱怨说，我我做很多布报做很多供养，布施，为什么还见这么多的问题呢？ ทำไมเราเป็นคนดี แล้วยังต้องเจอคนไม่ดี เจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต我是一个很好的人，为什么还见一个还见不好的事情、不好的人呢？อันนั้นเป็นคนทำบุญเป็นคนดี แต่ไม่มีปัญญา那就叫好人好好人或者有福报的人，但是没有智慧。แต่ถ้าคนที่มีปัญญาจะมองว่าปัญหามันเป็นสิ่งธรรมดา แต่เพราะเราถ้าเรามีสติเราจะไม่ไปยึดปัญหาว่าเป็นเรา有智慧的人就会怎么样呢就会知道问题是正常的但是我不执着那个问题成为我นี่แหละ เราฝึกโดยบ่อยๆนะมันจะแยกมันจะแยกออกมาของมันเอง所以我们要练习经常练习的话以后它会自己的分分开啊分别 เนี่ยความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราแยกออกจนทั้ง 哦，้自我สมาธิสารจริง是禅定，就是禅定，เนี่ยเหมือนเนี่ยมันคงมันคง啊好像柱子很稳定，很啊，它的意思就是安住，很稳定，很坚固，เอืออะไรมามากระทบมากระเทือนไม่หวั่นไหว有什么接触它，有什么呃，就它不会不会动，不会抖， นอันจนอันก็คือจิตตั้งมั่นอืมนั่นแหละ นี่คือสมาธินะแต่บางคนไปตีความสมาธิคือ มันสงบให้มันไม่คิด อันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่น就叫น定。但是一般人感觉禅定的意思就是宁静或者没有念头，那不对的。สมาธิจริงๆนะ มีสติเป็นผู้ดู มีสติเป็นผู้ดูไม่เข้าไปเป็น真正的禅定就只是有啊，就是有觉性当旁观者，当旁观者没有成为。เนี่ยการฝึกสตินะมันจะมีสมาธิของมันเอง บางคนไปสงสัยเราฝึกสติแล้วเราต้องทำสมาธิไหมไม่จำเป็นก็ได้当我们培养的觉培养觉性的时候，它会有嗯自然的禅定。 有的人理论说啊，我我培我练习培养觉性，还要培养禅定吗？然后其实不用也可以。嗯，แต่บางคนจะทำเพื่อพักผ่อนนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้但是如果你要做为了要休息一点点啊也可以แต่พักผ่อนต้องรู้จักออกมาออกมาถ้าไม่ออกมาเรียกว่าติด但是休息呢要知道怎么 出来啊，要不然就会跟着它粘在一起。นี่แหละนะสมาธิสตินะมันมันไปคู่กันอ๋อ其实觉性和禅定是一起的แล้วมันอะไรมันเห็นกิเลสเกิดขึ้น เห็นกิเลสมันดับไปเนี่ยเนี่ยมันปัญญานะฮะ智慧是什么呢？就是看到

老鼠之猫是觉性，老鼠是念头。ตอนไหนก็เกิดปัญญาก็ตอนที่แมวมันจับหนูได้那智慧是什么时候升起呢？就是当猫可以捉老鼠的时候。ตอนไหนที่เกิดปัญญาก็ตอนที่สติมันเห็นความคิดทันที什么时候就是智慧升起就是啊 觉性及时的看到念头。นี่แหละนะคือการการเจอสติเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี้นะ培养觉性就会有这样的智慧的。เป็นไงบ้างตอนนี้你现在感觉怎么样？ใจอยู่ที่ไหน？你你们心 เป็นอะไรก็ช่างมันเนาะแต่เราไม่มีทุกข์กับมัน อืม它是发生了怎么样没关系只是我们不在乎它อันนี้หมาเราห้ามไม่ได้นะ狗呢我们不可以控制我们控制不了狗 มองเราห้ามไม่ได้ เราทำอะไรไม่ได้ เราก็แค่รู้เฉยๆ我我们不可以控制，也也帮不了什么，所以我们只是要知道。แต่ถ้าใจเราอ่ะอยากจะไปเห่ากับหมาเนี่ย อันนี้จะทุกข์ใจ如果我们想跟狗叫的话，那就会苦。บางทีอาจจะเป็นแบบนั้นนะเราไปสมมติเราไปด่าหมาเนี่ยหมามันอาจจะคิดว่า คนมาเห่ากับเรา可能是如果我们骂狗的时候，那狗可能想，哎，这个人跟我们叫了。ว่าหมาอาจจะคุยกันคุยกันนะมันจะแต่เราตีความเป็นเสียงเห่าเป็นเสียงรำคาญนะ在这个声音可能是狗互相就是说沟通，然后我们我们以为这些是很讨厌的声音。 หมามันฟังเราไม่รู้เรื่องมันก็เลยตีความว่าคนมาเห่าเรา狗也不可以理解，就不懂我们的啊语言，它狗也可能觉得我们叫叫我们吵我们吵的เนี่ยธรรมชาตินะ มันมันก็เป็นธรรมดามันเกิด มันก็ดับของมัน所以呢自然呢就是正常的品啊它它可以生 升起，它也会灭去。บางทีนะมาก็เคยอยากเราก็อยากจะหาที่สงบสงบนะไปอยู่ในป่าลึกๆอะไรนะ啊，尊者自己也也有个想啊一个想法，有想过就是很想找一个很宁静宁静的地方啊，在森林很深住อย่างตอนพรรษาแรกนะไปอยู่ภูหลงก็เลือกไปอยู่กุฏิที่ไกลที่สุดไกล พื่อเพื่อน他第第一个安居啊他在库隆他也选择了最远的疗房เราก็คิดว่าเราไปอยู่ไกลที่สุดเนี่ยมันจะสงบที่สุด他觉得最远的疗房会最宁静的แต่ตอนกลางคืนนะ มันก็ไม่สงบนะเดี๋ยวก็มีเสียงมาแรงมีเสียงบางทีก็งูมันร้องนะ但是晚上呢也还还没有还不宁静 有很多声音，虫的声音或者蛇。嗯哼，ไอเราเองก็คิดว่าเราไปอยู่ป่าอยู่ไกลๆมันจะสงบแต่จริงหาที่บรรยากาศสงบสงบจริงๆไม่มีอ่ะ他以为我到很远的地方到森林是啊应该宁静，但是其实真正的找宁静的地方是没有的。แต่ที่จริงไอ้ไม่สงบจริงๆไอ้คือใจเราที่บน 其实真正的宁，真正的不宁静是什么？是什么呢？就是你自己的心抱怨。แต่ก่อนคิดว่าไอ้มันเสียงดังข้างนอกคือเสียงนิดๆหน่อยๆมันคือความไม่สงบแต่พอที่จริงแล้วไอ้ใจเราเนี่ยแหละที่มันไม่ชอบมันคือความไม่สงบ以前觉得外面的小声音就会让我不宁静，其实就是心 心不满意，那个就叫不宁静。นะนั้นมีอะไรนะนะกลับมากลับมาดูตัวเอง所以不管是什么事情发生什么状况升起要回来看自己เราจะเห็นว่าที่จริงความทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่เราหลงไปสร้างขึ้นมาของมันเอง我们能看得到其实呢苦是我们自己建造的 สิ่งอื่นมันก็เป็นเพียงแค่ปัญหาข้างนอกอ่า其他人其实只个只是外面的问题อืมแต่พอเราไม่รู้เองเราเลยไปยึดจนเป็นความทุกข์当我们不知道的时候我们会执着它成为我又让我们苦อ่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะอืม时间差不多สาธุ